Astehuntan ministeritzak argitu behar luke nula eta zere egin haskuntzen sustengatzeko. Arte hortan, Departamentuko Labontxa Kambeak nahi du bebotza entzunazi. Eveline Revel, zengladieko hazlia, Labontxa Kambeak ordezkaia da, eta erandu Labontxa Kambeak eitarzunen ondorioak kudeatzen zutiala. Alde batetik, negoziaketak jamanez gobernuaekin, eta bestetik, haslen egoera ikertzen aizela. Hazlen lehen arenkioa da, nuiz eta nula arabiatuko dien. Bestalde, memento juntan, negoziak eta askarake jamaiten dutie haskuntzan hyste epiaz. Ministeritzak sortzi aste galtegin du, ofiziokoak aldiz dioie lau bost acheter de là. Evelyne Revel, la Banque Cambiaco De 4 à 5 semaines, les spécialistes nous disent que c'est suffisant. Alors, on, on essaye de négocier, surtout leur donner les arguments par rapport à la façon de travailler, euh, les vides sanitaires qui vont démarrer beaucoup plus tôt en élevage parce qu'à un moment donné, ben, tout ce qui sera mis en gavage ne sera plus en élevage. Après, euh, avec la façon de produire, on peut bien réduire a 5 Bestalde, soslaguntzak beharrezkoak dia eta hostaze negoziaketen jamaiten aidia. Ofizioak denen sustengia behardiala gehitu du labantxakambiako ordezkaiak.